Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball de Sala Folgado en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montal. També vos recorde que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM per a l'aplicació en dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit en el 97 en número, en xifra per a que pugueu opinar del que vos doni la gana i de la pregunta que estem fent vos en el dia d'avui que ja imagineu per on va la pregunta que estem fent vos en el dia d'avui és després de la retirada dels homes de l'IM de la negociació amb Bankia penseu que és estratègia o que el procés de venda corre perill de, de veritat el cas és que estava pegant-li voltes a com començar el programa. Més que res perquè em temia que algun dia passaria això, que deixaríem de parar de futbol i que tornaríem, desgraciadament, a tindre que entrar en el farragós i interminable món d'este procés que està consumint-nos a tots, a vosaltres i a nosaltres. Després de recabar informació, de parlar amb uns i amb altres, de eh, intentar clarificar l'escenari en, que, en el qual es mereix a hores d'ara la negociació entre Bankia i Meriton, un intenta que la cosa eh, estiga, sobretot, eh, oberta a tots els punts de vista, a totes les opinions, i fer-la de, de la manera més fàcil possible i tampoc vaig a pegar-me el pegot ni la medalla, <laughs> que siga el més fàcil possible, bàsicament perquè tu que m'estàs sentint eh, a l'altre costat de la ràdio, fart de tot este procés, amb l'ai en el cos una altra volta, després de conèixer la notícia que este matí avançava Julián Montoro en la web de Superdeporte, tu que estàs sentint, me dic, probablement tingues molts més coneixements d'economia dels que puga tindre jo i que és possible que en tots aquests punts en els que eh, esgrimixen ara que n'hi han friccions entre banca i Meriton pogués tindre una visió més aproximada. Jo vaig intentar explicar-ho i contar-ho de la manera més normal possible. Sí que tinc clares dues coses. Més enllà de si és estratègia o no el que ha passat amb els homes de Meriton, sí que tinc clar que cadascú està defensant els seus interessos. Malauradament, malauradament, tinc la impressió de que cada volta els interessos que més compten són els teus que tindràs una altra, pol, una, una altra volta perdó, la, la por en el cos i que els teus interessos són al cap i a la fi els del València, que és el club per el que batega el teu cor, per el que et meneges, per el que somrius o per el que plores i per el que tu hi és tres setmanes molt content parlant de futbol, que era el que volíem per això a nit, si recordeu, començant la tertúlia deia, no ho creguem, és que duguem tres setmanes en què tot és de color de rosa, bueno, pues s'ha intervolit la cosa, i això és la, la realitat i crec i ens toca, a hores d'ara, eh, fer una visió global eh, amb B. I aquesta visió global, a mi, com deia, me du a pensar que cadascú defensa els seus interessos, perquè dels quatre punts en els que diuen que n'hi ha fricció entre el banc i la empresa Meriton, n'hi ha dos punts en els que poguera entendre que per part del banc poguera haver-ne reticències, n'hi ha dos punts que no me quadra absolutament res que el banc tinga reticències, i després explicaré el per què, i sobretot el que me dóna la impressió és que en aquest missatge constant des del 14 d'agost en què ja hi havia un acord en lo essencial però que faltaven flecos a mi alguns dels punts no me pareixen flecos i, tant, i per tant tindré que preguntar-me a què han estat dedicant-se estos últimes setmanes uns i altres per a considerar alguns temes com residuals cosa que per a mi almenys repetís des de la meua ignorància que la reconec jo no vinc així a impartir lliçons de res. Com deia, des del meu punt de vista, hi ha algunes coses que jo, almenys, no considere flecos, ni molt menys. I d'això ara parlarem eh, a oberta i tranquil·lament perquè a les 11 i 36 ja amb, els temes, eh, o amb, el tema de, amb el tema de portada ja exposat sobre eh, este estudi davant d'estos micros el que hem de fer és repassar l'actualitat del dia en 5 fotos. La negociación entre Meliton y Bankia de no congelada un cuatro puntos de fricción entre el banc y el homes de l'IM que han abandonado la negociación. María José consejera de Educación, Cultura y Esports, reconeix cierta preocupación y recuerda que esta es una operación entre dos, entidades privadas. manifiesta su preocupación por esta circunstancia. No obstante, es un proceso eh, que en el que no interviene directamente la Administración. Quiero recordarles que la venta del Valencia es un proceso de carácter privado. Mentretant, Salvo Dowens i Manuel Peris estan a Singapur convidats per l'IM per a presenciar la Fórmula 1 i tornaran dilluns per al partit contra el Getafe. La plantilla al marge, tal com ha recordat Carles Gil, els futbolistes sols poden centrar-se en el treball i rendir al màxim. Yo creo que nosotros poco podemos hacer ahí. Eh, la única forma de ayudar en eso es seguir entrenando, pensando en lo deportivo y nada más. Mendilibar prepara canvis al llevando una esportiva y podría apostar para enfrentarse el Barça futbolistas de mes posesión de balón. Víctor Camarasa pensa que está treballant-se ve para mejorar la imagen actual. Y creo que se está trabajando muy bien todos los entrenamientos y poco a poco supongo que llegarán esas victorias y esos puntos que necesitamos. Primera derrota de la pretemporada, 65-77 a Godella davant el Nizhny Novgorod, l'equip valencià, el Valencia Bàsquet, ha notat les baixes d'última hora, com ara Lúcic i Rafa Martínez, que no han actuat per precaució. 11 i 37. Comença Esports 97 nit, que recorde que tenim el nostre Twitter, arroba Esports 97 nit, i on la pregunta que estem fent-vos esta nit és, després de este últim gir, després de que eh, hagin abandonat els homes de l'IM la negociació amb Bankia penseu que és estratègia negociadora o penseu per contra, esperem que no, que de veritat el procés corre perill. És la pregunta que vos fem, arroba esports 97 nit, el 97 en número, en xifra, i que ja estem rebent les vostres respostes que llegirem, com sempre, l'hora de tertúlia del programa 11 i quasi 38 fem una pausa i entrem ja en el, en el tema del dia avançat este matí per la web de Superdeporte per el, el seu director Julián Montoro els homes de l'IM e es retiren de la negociació amb Bankia En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Este fin de semana, me escapo a Biopark. Los fines de semana, hasta el 12 de octubre, disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Esports 97 el teu equip, la tegua radio. 11 i 39. Els fets cronògicament arrencaven este matí quan Julián Montoro, director de Superdeporte, publicava en la plana web del diari la notícia de que la negociació entre València i Mèrito, perdó, entre Mèrito i Banc que quedava congelada després que els homes de l'IM eh, abandonaren la negociació i marxaren en direcció a Singapur. Eh, encara no havia votat aquesta notícia, o sí que havia votat i s'ha fet el llonguis, quan el president de Bankia avui presenta València, José Ignacio Goiri Golzarri, feia unes declaracions en la qual pràcticament s'inhibia de eh, la negociació que està duent el seu banc amb l'empresa de Peter Lim. Las negociaciones, yo, no estoy en el detalle, os lo podéis creer o no, pero yo no estoy en el detalle. Y por lo tanto, lo que sí sé y lo que me trasladan los equipos que están trabajando en esto es que siguen trabajando sobre el, el MOU que se firmó en su momento, que es un tema complejo, técnicamente complejo, pero que, siguen trabajando con, voluntad de llegar a un acuerdo final. Miren, no vaig a creure que Gori Gozarri no sàpiga el que està passant en el seu banc. Vamos, seria gravíssim i jo si fos accionista de Bankia estaria preocupat de que en una operació d'este calat i d'esta envergadura el president de Bankia no estigui al tanto o al dia de les coses me costa creure-ho i imagine que a tu, que estàs eh, sentint-nos i que has sentit també aquestes declaracions, també te costa creure-ho. Eh, més, més tard, i ja amb la notícia en el carrer, la consellera de Cultura, Educació i Esports, Maria José Català, eh, mostrava la seva preocupació com a part del govern valencià, que recordem està jugant-se 48,5 milions d'euros en el famós aval, i això sí, recordava que eh, ho veuen des de fora amb eh, la eh, distància que dona el fet que aquesta és una negociació entre eh, empreses privades. gobierno valenciano manifiesta su preocupación por esta circunstancia. A lo largo del día, evidentemente, nos pondremos en contacto con, todos los responsables para poder hacer el seguimiento del proceso. No obstante, es un proceso eh, que en el que no interviene directamente la Administración. Quiero recordarles que la venta del Valencia es un proceso de carácter privado eh, y que, evidentemente, nosotros estamos afectados por el aval que se hizo en su día por parte de la Generalitat a la, Fundación y al Club. Cuatro, cuatro son los puntos Eh, per cert, recorden que Salvo Dowins i Manuel Peris viatjaven cap a Singapur convidats per Peter Lim per a la Fórmula 1 eh, tornaran el dilluns ahir hi ha rumors de que podria parlar Salvo, ja veurem eh, el cas és que lògicament, encara que Peter Lim eh, va estar el cap de setmana eh, ficat en l'Oseu, que és el gran premi de Singapur eh, de Malàisia i en aquest cas, i que ell és una part important com a sponsor de l'equip Mercedes també lògicament despatxarà amb la delegació valencianista per a continuar parlant del procés de venda com deia, eh, quatre són els punts eh, en els que Bankia i Meriton eh, friccionen l'endeutament del club Bankia vol que hi hagi uns límits cosa que no contempla Meriton el patrimoni eh, com a conseqüència del nou Mestalla, és a dir, Bankia vol una part de la venda de l'actual parcel·la per a que vagi destinada a reduir deute que no sé com aquest tema és considerat com un frecó, no ho entenc. Altre, i estos dos són els que jo crec és que Bankia s'ha donat compte de que l'han clavat i ara està volent recular, que són com complir el València les seves obligacions amb el deute. Per què? Perquè Meriton recupera els diners prestats a la Fundació en el 2018 amb interessos d'Euribor més 2%, mentre que Bankia fins al 2018 només rebrà els interessos de recuperar el deute. Però bueno, és que Meriton ha firmat unes condicions més ventajoses amb la Fundació i si després Banca firma unes altres amb Meriton, bueno, pues jo crec que Banca quan ha llegit eh, esta història se n'ha donat que Ailim ha sigut més llest i està tensant l'acord a aquest costat i altre punt que a mi no me quadra que és eh, el, també el fet de que eh, se complisquen els eh, terminis de fair play etc etc a nivell UEFA, FIFA i LFP a l'hora de la compra i venda de jugadors per part de Meriton de València vamos, imagine que el primer interessat en complir estos límits és el propi Meriton. I vaig a posar un exemple molt fàcil. Si Meriton fitxa Falcao per la València i després no pot jugar perquè trenca el tope salarial i la FP no li dona fitxa, el que fa un mal negoci és Meriton. Per tant, a mi hi ha dos punts que mm, me sembla que, bueno, pues que ahí Bankia està jugant eh, els seus interessos i els altres dos punts en els que puc entendre que hi hagi més fricció però entenc que el que no és com s'ha arribat fins ara sense resoldre aquests dos punts, que jo no considere flecos. i ara altres molt flecos, però estos dos primers que he llegit no ho són. Almenys des del nostre, des del nostre punt de vista. Eh, les dues parts s'acusen mútuament. Eh, des del club se diu que és Bankia la de canviar les condicions i Bankia diu que és Meriton qui li canvia les condicions i jo a la fi ja no sé què creure el que, sé que, lo que sí que sé és que estic fart però fartíssim i que vos puc jurar que este matí quan he vist este matí eh, d'alta Carlos que la redacció el primer que quan hem llegit la notícia hem fet és fer els dos la mateixa exclamació una altra volta això en lo bé que estàvem parlant de futbol, en les ganes que teníem ja de que això haguera quedat enrere. bueno, pues no hi ha manera. Desgraciadament, tornem a estar immersos en esta història del procés de venda que el que volem és que s'acabe, que s'acabe ja i que l'únic que prevalesca és el teu interès com a aficionat, que són els interessos del València al cap i a la fi. Perquè al cap i a la fi, una altra volta, eh, nosaltres també, però el que té l'ai en el cos eres tu que estàs sentint-me i que sents el València com a propi, com a part teua i que estàs fart i que pensaves que això ja s'havia acabat i que pensaves que tocava a l'hora de disfrutar de ser feliç i de veure com la piloteta entrava en la porteria com a mínim cada, cada eh, tres voltes en els partits de casa en Mestalla bueno, pues, malauradament tornem a estar una altra volta en friccions per una part eh, Bankia també diu que els singaporesos advertiren que tornaven cap a Singapur és a dir, que no és una cosa de, de repent que s'han anat i que la setmana que ve han quedat per a tornar a intercanviar papers i informació. Ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè jo a fi així ja no me fie ni del tato. I ja arriba un moment en el que, eh, com dèiem, el que estem és eh, més enllà del cap d'aquest procés de venda. Hi ha altres fonts consultades que consideren que, que els homes de Lima hagin tornat a Singapur no és res més que estratègia negociadora i que a la fi acabarà arribant tot a bon termini i que se produirà la venda que estan condemnats a entendre's jo pense que estan condemnats a entendre's perquè després del desembolsament inicial que ha fet Meriton en el València no li interessa que la cosa se'n passi a terra i a Bankia no li interessa que el València poguera entrar un en concurs de creditors i dos, una volta entrar en concurs de creditors verim quins són els balanços comptables del club, si són sostenibles o no, per entrar en altres coses majors que no vull ni mencionar. Quan ja tenen més ansies les contarem, però mentrestant tampoc crec que sigui qüestió d'alarmar innecessàriament a la gent. Ara, com a aficionat eh, que estàs ahí cada dia i que seguissis tot el que envolta el teu València, entenc que estigues fins el gorros d'uns d'altres o de les dues parts. T'entenc perfectament. Fonamentalment, per els missatges que ens envieu, esteu fins al gorro de Bankia. I jo crec que Bankia en aquesta història no ha entès algunes coses i que continua sense entendre-les. I que és un problema per a ells. Perquè entorpir la negociació no crec que a la fi siga intel·ligent per a ells. Però ells sabran el que fan en el banc. Que també eh, espere que sapiguen el que fan perquè per no saber el que feien estan intervinguts per Brussel·les que ningú oblida això Bueno, pues amb tot això, com deia, és com ve el tema de la compra i venda. Jo, si voleu que vos diga, pense que hi ha una part, en efecte, de escenografia negociadora o d'estratègia negociadora per part de l'IM, que també és cert que, per altra banda, n'hi han algunes friccions no resoltes. Per això, jo crec que fa dues setmanes vos, vos comentava, eh, me conten que sí, que la cosa va, que la cosa va, però que no s'acaba de firmar. Bueno, pues, ja eh, van així el per què no s'acaba de firmar. Eh, I també tinc la impressió de que eh, l'IM defensa els seus interessos i de que Bankia defensa els seus. També tinc la impressió de que aquests quatre punts que escrivís Bankia, a mi dos, me sonen a bacalà. I ho dic a Xina. Me sonen eh, a una justificació on no n'hi ha entenc que en dos dels punts puguen haver-ne friccions, perquè a més considere que no són baladís, però entenc que els dos últims punts, que són el, de, el retorn del préstec de l'IM a la Fundació i després el préstec a, o el deute a Bankia i en el punt del fair play financer amb els jugadors és que crec que no hi ha per on agarrar-los després entrarem en tertulià i, i parlarem d'ells i a Paterna com s'ha viscut la notícia? Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Ah, pues... Els jugadors entrenant i imagine que ells de moment tranquils. Sí, jo crec que Manolo, que quan en Paterna, probablement alguno que ha tirat mal al mòbil, hi havia rebut algun missatge d'algun amic, etc. Mm -hmm. ha començat a conèixer no? quina era la notícia del, del matí i que l'operació de, de venda d'alguna forma tornava a quedar eh, bloquejada però bueno Manolo, tranquil·litat total i absoluta de moment el vestidor que és eh, eh totalment eh, impermeable a tota aquesta situació Uh mhm. -huh. i que està única i exclusivament centrat en el compromís de, de dilluns a Alfonso Pérez Muñoz de, eh, davant del Getafe. Si te sembla, escoltem l'única veu del dia que tenim del vestidor i que ha parlat al voltant de, del que havia corregut este, este matí, d'un futbolista jove de la plantilla que ha revelat exactament quin era el sentir este matí almenys quan acaba l'entrenament del vestidor. No sé nada. La verdad que la primera noticia que tengo es lo que me acabas de decir. Eh, yo creo que nosotros poco podemos hacer ahí. Eh, la única forma de ayudar en eso es seguir entrenando, pensando en lo deportivo y nada más. Carles Gil, el futbolista valencia que se refería a quién era el sentido del vestidor este matí, Manolo, los futbolistas totalmente Alien, y i todo el que había ocurrido y ahora ahora d'ara pues, también també ho estaran, no se afectará, excepto que i esperem que no córrega, pues, aquesta situació d'alguna forma esclate de forma eh, negativa que no, per als interessos Déu. del València, però mentre tant, Manolo, el vestidor totalment alié a tota aquesta història, estan al marge i únicament estan centrats en, en competir. Anem a escoltar més... Eh, coses de les que sí. este matí pronunciava des de la sala de premsa de, de Paterna. Carles Gil, el futbolista valencià, que parlava, reconeixia que està jugant eh, poc, pero que está a disposición de, Nuno para comenzar a guañar minutos y para tratar de convertirse en un futbolista importante para al Valencia en breve. Yo venía con expectativas altas y sí que es verdad que, sabiendo también la, competencia que hay. Pero, pero bueno, obviamente, pues por lo menos en mi caso, claro que, espero jugar, espero tener en dos minutos. Eh, poco a poco, pues, pues sí que el míster me está dando minutos y, bueno, simplemente quiero seguir trabajando, haciéndolo bien para, en los entrenamientos para que luego pues cada vez pueda ir teniendo más minutos. Yo llevo cada día con muchas ganas de, entrenar, de hacerlo bien y, al final luego la, ya la decisión es del míster, pero, pero bueno, por lo menos ponérselo difícil. Carles Gil, que a més s'ha referit Manolo a la seva renovació, ara que estan també de, de moda en el València, la renovació de futbolistes eh, jovens, de mm-hmm. futbolistes no tan joves, però bueno, el València està eh, pendent de renovar el Càcer fonamentalment, també a Parejo, veurem que és el que corre en Barragán, que també acaba contracte quan acaba la temporada, hi ha un pla en el València de renovació per a futbolistes jovens importants de la plantilla, un d'ells és Carles Gil, que de moment ha ha garantit que desconeix mm, si hi ha alguna intentona de moment del València per a renovar-lo, que ja està tranquil, encara té temps mm, per a que se li esgote el seu contracte i que així està molt a gust. Bueno, a mí yo como ya sé, mi contrato acaba en 2016, de momento no, no hay prisa de nada, yo no, no pienso en eso, solo me centro en, en el día a día, como ya he dicho, y, y bueno, lo que te digo, eh, con ganas de entrenar cada, cada día y, y, cuando llegue el partido pues tener la oportunidad y aprovecharla, nada más. Temati, curiosamente, estaba el seu representant Mario Parra en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, però bueno, estava eh, negociant per eh, altres futbolistes de, de l'escola. Parra també té futbolistes en el juvenil, té futbolistes en el Mestalla, i estava tractant eh, aspectes, diríem, de futbolistes eh, que no són de la primera plantilla. No s'ha tractat avui l'assumpte de la renovació de Carles Gil, que com acabem d'escoltar Manolo encara acaba contracte en 2017, encara que és un futbolista interessant i en breu el València sembla que va manejar-se per a tractar de jugar-lo. Més coses, i m'agrada la confiança en la que parla Carles Gil, Manolo, perquè si li ha preguntat si en algun moment ell s'havia eh, bueno, pues plantejat la possibilitat d'abandonar el València en una sessió, i diu que no, que ell considera que té qualitat per a jugar en el València i que, per tant, eh, no va manejar-se. Si m'hubiera pasado, si, si hubiera visto que, que no tuviera nivel suficiente para, para jugar en, en este equipo. Pero, pero bueno, eh, yo me veo capacitado para, para jugar y por lo tanto por eso he decidido seguir aquí y bueno, sí que es verdad que, en pretemporada pues al principio me costó un poco por, por porque no empecé bien, pero, pero como te digo ya me encuentro muy bien y, con muchas ganas de, tener más minutos. Pues Carles Gil, este matí desde Paterna. ¿Alguna cosa más que comentar del Valencia? No, que l'assaig este matí de, de Nuno amb els suplents contra el Mestalla victòria 3-0 amb dos gols de De que ha lluit a un bon nivell en aquest duel davant del Mestalla, altre gol l'ha fet Feueli un partit en el que en algun moment hi ha hagut alguna fricció entre futbolistes del filial que anaven com a motos des de la primera plantilla en un primer moment no tenien massa no estaven massa motivats com és habitual tenien més motivacions del filial però quan és de la primera plantilla han vist que apretaven des del filial també han accelerat. A partir d'ahir hi ha hagut alguna fricció, alguna tensió. Nuno ha tingut que demanar tranquil·litat als futbolistes, Curro Torres també, i a la fi Manolo s'ha calfat a última hora i se partit, però bueno, no ha corregut res, diríem, greu o, o important. Molt bé, tanquem la formació de València, que després reprendrem en temps de tertúlia, fem una pausa, encara hem de parlar del Llevant Unió Esportiva, ens ha de contar una cosa interessant Salva Folgado i també algo del València Bàsquet. Este año limpiar su casa será más fácil que nunca con la nueva fregona rápida Easy Clean, lavado y secado en una sola pasada. Con su mopa de microfibras atrapa el polvo sin esfuerzo y su pulsador dispara la cantidad exacta de agua, brillantador o friegasuelos para limpiar en profundidad y secar el suelo de forma más rápida y eficaz. El domingo 21 de septiembre, la cartilla de cupones de la fregona rápida Easy Clean con Levante, el mercantil valenciano. No te quedes sin ella. Gastos de envío y manipulación 9,95 este fin de semana me escapo a Biopark. Los fines de semana hasta el 12 de octubre disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19, Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken España. Te servimos tu futuro en bandeja su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. A Contrarrellotge encara hem de contar un tema de llevant d'Unió Esportiva i també parlar del València Bàsquet, que ha caigut derrotat, primera derrota de la pretemporada. Folgado, del Llevant se preveuen canvis. Sí, se preveuen canvis. Mendilibar Manolo ha reconegut en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Bunyol que probablement s'ha equivocat fonamentalment a l'hora d'escollir de, a determinats futbolistes per a la formació titular, que ningú en la zona de l'avantguàrdia, en la zona cap davantera, aguanta la pilota, pot jugar d'esquenes i a més eh, cap futbolista del Llevant d'Unió Esportiva pues, està creant perill en els últims eh, compromisos i està a l'espera d'introduir canvis que probablement ja arriben en el duel davant el Futbol Club eh, Barcelona. Futbolistes com Ivan Sis, futbolistes com Rubén, futbolistes com eh, Víctor Casadesús, que havien desaparegut del, del... Bueno, Rubén encara no havia entrat, però la resta havien desaparegut de l'11 en les últimes eh, jornades. Sembla que van a tornar perquè se busca més profunditat, se busca algun futbolista que tinga la, la pilota controlada i que puga generar perill, com el llevant d'Unió Esportiva a Màlaga no va generar perill, pues, se eh, Mendilí Barcelona compta en aquesta circumstància i va optar eh, com a mínim per fer diferents canvis. No recordo recupera cap futbolista lesionat, és a dir, que, per exemple, en defensa, amb una peça fonamental com és David Navarro, encara no va tornar davant el Barça. Ojo, perquè Pape Diop ja pot tornar també este cap de setmana en sí. la medular per a jugar davant la formació culer i a partir d'ahir Manolo pues, eh, Ivan Sitz, fonamentalment Rubén que és un futbolista al que està esperant molta gent i també Casa de Sus podien incorporar-se com a futbolistes procedents de la, de la banqueta en la formació eh, inicial davant del Futbol Club eh, Barcelona Mendilibar vol que canvi alguna cosa i ell ha, recone ha reconegut eh, a Bunyol que s'ha equivocat en, en, en els plantejaments últims. I per això Víctor Camás ha parlat del treball de Bunyol i que està fent-se bé. Bien, con mucha confianza. La verdad es que el punto ha sido muy importante y, creo que se está trabajando muy bien todos los entrenamientos y poco a poco supongo que llegarán esas victorias y esos puntos que necesitamos. ¿Alguna cosa más de llevar, Salva? Pues no, Manolo, que esperen que cambie la, la sort arriba davant el Barça. A partir de ja el calendario es mes eh, mes més para per a, per y deportiva Esportiva. I esperen que la aprofite. Ara sentim la tertulia. Juanma Romero, ¿qué tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Primera derrota de la pretemporada, 65-77 ante el Nizdi. A la fi, Lucic y Rafa Martínez han quedado fuera per precaución. Sí, tenían unas sobrecargas musculares y al final eh, Perasovic ha optado por darles descanso. Hay que recordar que al margen de estos dos tampoco han jugado Dublevich y Harangodi. Y bueno, el Valencia Basket que ha sufrido esa primera derrota, sobre todo cimentada en el primer cuarto, un 0-14 en, el, en ese primer cuarto daba la ventaja al final de los primeros diez minutos de 9-23 al equipo ruso. A partir de ahí el equipo valenciano ha ido siempre a remolque. Se ha llegado a poner a seis puntos en el tercer cuarto, pero finalmente el equipo del Nini Nogorod se ha mostrado más sólido, sobre todo desde la línea del tiro libre y ha supuesto pues esa primera derrota en pretemporada del Valencia Vázquez. La siguiente cita será el próximo domingo en el pabellón de la Fuente de San Luis a las seis y cuarto ese partido de presentación que además coincidirá con la vigésimo primera edición del Trofeo Ciudad de Valencia, medirá el Valencia Vázquez frente al CAI Zaragoza, mañana esa presentación del trofeo y por la noche, mañana también, y como viene siendo habitual, el tradicional sopar de peñas de, la primera plantilla del equipo del Valencia Vázquez, que en este caso cenará con las peñas del club. Gracias, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Tanquem, la información se a la tertulia. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit, sí, les 12 de la nit un minut, arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en Esports 97 nit. Eh, vos recordo la pregunta que estem fent vos avui en el Twitter, arroba Esports 97 nit, arroba Esports 97 nit, que és, eh, penseu que la retirada dels homes de l'IM eh, respon a una estratègia o cregueu que pot córrer per ell el procés de venda. Tertúlia avui multitudinària, jo crec que va estar interessant, sobretot perquè la gent que té coses a, a dir eh, sap dir-les, sap expressar-les i està ben informada. I jo crec que tot compta en una tertulia. Ja heu sentit en eh, la primera hora al meu de la redacció d'esports de la 97.7 de la Folgado. Hola, Folgado, de nou. Què tal, Manolo? Preparat per a entrar en el farragós i espinós tema de la compra-venda del València? Sí, preparat per a rebre, eh, per a mi, un grandíssim comunicador com és Xivo Rovira, que Ay, crec que ja, és... Ja m'has xafat. Anava per jo la, la presentació un... i ja me l'has xafada. Bueno, la fet, Folgado, és que pareix mentira, eh? Bueno, a ver, t'avança, Manolo, que vos que te diga. Si serà possible. Per eh? a mi és un... Este és el teu Mariñas, eh? <laughs> <laughs> Don Ximo Rovira. Sí, cracs. Encantadíssim de que estigues mi, de veritat. pujat a este vaixell. Un gust. Alguna volta més te pegarem el, el atraquet, val? Eh, bon, bon, I a més, eh, Ximo, primer, eh, com a comunicador no vaig a descobrir a, a Ximo Rovira. O sigui, me pareixeria una barbaritat per la meva part. Monta, trobador de poble. Trobador ja, de poble i a, i a molta honra, que, que, diria que... I si no, ara veuràs, eh, Carlos Bosch, el que te diu de ser de poble, que també el du a gala. És veritat, és veritat. Eh, però a més, eh, Ximo té una, una altra la vessant, més enllà de ser eh, un número un com a comunicador, és molt del València. I ell, eh, possiblement, a lo millor, aquesta visió que a voltes ens falta al periodista esportiu, que és la de l'aficionat, de com està de això, Ximo, que és un tio que sap expressar-se, a lo millor li pot donar eh, una forma que a l'aficionat normal eh, se li escaparia i al periodistas por tu también se le escaparía En dos paraules, un choto Sí, exactamente, En dos paraules, un choto. <laughs> Benvingut, Y Y ens también también altre de Superdeporte que s'afegís per venir a volta a les tertulis, un Gustín de lo así. David Rodríguez, hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar en esta alineación de lujo, ¿no? Es la alineación de luxe, ¿eh? David, yo pensaba que cuando Salva estaba diciendo van a presentar a un comunicador <laughs> a presentar a David Rodríguez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? y eh, era... Y ah, eh, Eh. le has hecho un feo, le has hecho un feo, salva. Y el altre también es un, com un comunicador de luxe y un periodista de primera, y para eso le han una miqueta, le pegat pegado sí, la traqueta. Sí, sí, robat també, com a xivo. Correcte, pero es eh, una idea también tiene esta nieta así a, al redactor en cap de Superdeport y al director del Espai, El Supermurciélago de la Televisió, Carlos Bosch, que també dus molt a gala ser de poble, Carlos. Sí, sí, jo, jo soc molt de poble, eh, de fet este estiu ja crec que és el tercer consecutiu en què no eixi de l'Horto Nord. <laughs> No és així de l'Horta Nord. Eh, en vacances no és de l'Horta Nord. I qui dice... No, no, no, no, que de l'Horta Nord jo no dit. Que t'arrotxa pa cavall, que no te que No, no, no, jo estic allà en la mar de Pusol i si va a Xoqueta fa un concert prop, m'arrime. <laughs> Si no, jo li vaig dir a Paco Lluís Ah, Xavi, tinc ganes jo un concert de Bachoqueta Rock. ¿Y eso que es? ¿Record Guinness? Eso es Record Guinness, ¿no? No sé, yo no... Yo estoy a gusto. otros vais al Campo Robles, pero eso es eh, otro debate. y que también hay que... Y ya, te, pero, ya soy siente Pedro Alvilla. Exactamente. Este- pero necesito pedirle una canción al señor Arturo. Tú sabes que siempre te la teua finestra musical oberta. Esta semana que, tú demanes es orden ¿Ya? Esta semana no, que tanque en arena. Oh, yo, mos en oh, arena. yo una de seguridad social del concert Compromiso de Amor que yo estoy en arena cuando se va a grabar ese concert. Y si tenemos por ahí no verte más de seguridad social en no directo. Verte más de seguridad social Compromiso de amor que estaba ni ni si concert quan que se lo és que volen tots no tornar a veure més del procés de venda Y que vagin tots a hacer la mano cada banquia no, no verte más a la mano pudir Pero dir que pensé Y <laughs> si no cualquiera de Seguridad Social en honor a ese concierto en arena que yo estaba <laughs> bueno, recordeu a Chuck Berry no? Chuck Berry va a estar en arena en, arena? en paso de pato no me digas sí senyor pato, no Chuck Berry en arena los suaves también en arena grimeta pero arena en arena per, en moltes altres ocasions també però en una en un, en un concert de revolver volver, que ja sabes que ja veu que jo coixeja de dixe peu. Bueno, eh, per a que la gent tinga una miqueta una, una visió més enllà del que, del que mostrem eh, y lo que vas a contar, si es mentira que Carlos Bosch, com diu aquell que me lo desmienta, que no me ho a desmentir, este matí... Si tuviera jarrita con agua. jo te vols una botella d'aigua. Eh, este matí, quan eh, hem arribat a la redacció de la tele Hidalgo i començàvem a preparar el supermurciélago i hem vist la notícia que penjava eh, Julián Montoro, els dos hem, hem tingut la, la mateixa reacció, que és, buf, una altra volta al procés de venda en lo bé que estàvem parlant d'esport, en lo bé que estàvem parlant de futbol, es que contents, ara... alegres. Mm. I ara una altra volta ficar-se en això que és farragós, que, ha, ja, és que, una... que, que desgasta, perdona, Carlos, que desgasta a, a l'aficionat que està allà fart i que torna a tindre la por i l'ai en el cos, que es desgasta als periodistes també una muntonada, encara que, bueno, si cau la part, eh, diguem-ne que més prescindible en tot el que s'està jugant, perquè està jugant-se el que eh, allò per la que la gent eh, t'estima que és per el València jo si voleu entrar en detall a mi dels 4 punts jo dos entenc és que no me quadra res a mi és que d'entrada reconeguem la meua ignorància en temes d'economia jo no vinc quasi a donar lliçons d'economia som ignorants tots però se poden interpretar algunes coses eh? ahí vaig jo dos punts interprete que entenc la fricció però que no entenc com no estan resolts del primer dia i entre dos punts me dóna la impressió que Bankia ha donat una llarga canviada ah. i ha patinat. Lo de Chuaos, per exemple. Home, el primer que li interessa que se convisca el fair play és Meriton, perquè si Meriton du a Falcao al València i no li donen fitxa perquè per el fair play no l'escriuen, el que fa el mal negoci és Meriton. I després, l'altre punt, que és el de la tornada del préstec, si resulta que Meriton negocia amb la Fundació la tornada en el 2018 amb un 2%, amb un Euribor més 2%, i resulta que Bankia havia negociat eh, a partir del 2018 hasta el 2018 no més interessos i a partir del 2018 el préstec amb un Euribor més 1,5% el que va, Meriton li la, li la clavada a Bankia claro. i ara, i ara Busaki t'ha pegat ara a Busaki t'ha pegat ah, ara, i els altres dos punts si però... considera que són importants però no entenc com les dues parts s'han fartat de dir en lo troncal está todo claro, falten flecos, yo ya cosas ahí que no les veig flecos. Va, espera, eh, eh, eh, anem a retrocedir, Venga, retrocedir casi un mes en el Carlos temps. Carlos el que vulga, eh? Ara casi, ja està la tertúlia Casi oberta. un mes en el temps, anem a retrocedir casi un mes en el temps. 14 d'agost. Jo puc assegurar i empènyer la meva paraula, sí. i empènyer la meva paraula i la poca credibilitat que tinc com a periodista, que quan Bankia li demanava a Peter Lim garanties personals això no estava en el contrato bar, barra borrador que van i Peter Lim firmaren i que avançassin aquest estudi Vicent Bau. Te recordes ese dia, Ximó? <clears throat> ah, ja acuerdo. Com si fora avui. Vale, que va, va fer un comunicat... Bueno, Yo puedo asegurar que en ese borrador, que era una especie de contrat, precontrat, llámalo como quieras... Se diu, técnicamente, disculpa, eh, Carlos, que m'ho he mirat això, sí? se diu MOU. El MOU, sí, efectivamente. We, eh, Memorandum eh, of Understanding. Ah, bueno, eh, pues, ahí, de dice, entendimiento. No, no, pero que en, en el tema los negocios de alto nivell, un, firmar un MOU és tindre molt avançat ja l'assumpte. Es contractes bueno, ja firmats. Pues ahí no se s'exigien, ya que enseguida, perdona, no se exigien garanties personals a Peter Lipsic, sí, en garanties. Però personal vol dir el seu cotxe i la seva guitarra, ¿vale? i la seva guitarra. Això, això és el que vol dir. I, i no bé, vull dir, del ric al rec van que demanar algo que no estava en un precontrat que havien anunciat Banque i Peter Lim. Del ric al rec van que demanar algo que no estava en un precontrat. I no estava. I ho asseguro jo que no estava. Per tant, m'atrevisc a dir que Banque ara està demanant coses que no estaven, com per exemple el tema este de futbolistes el tema este de futbolistes jo no ho entenc i, claro, i, jo, i, me ho explicaven i, i no ho entenia i ara, dice, i ara, i ara Bankia mm, desde la ignorància però al final algo vas entenent mira, escolta Bankia a tu t'han assegurat que te paguen el deute perquè ja t'han fet has d'exigir garanties personals i te les han donat ja ho dic que teniu un acord eh, les garanties tu ja t'assegures te garantixen que cobres el deute, a tu què més te dona si el propietari nou, quan venga l'ACA, se compra una altra ACA o se'ls fica la bolxaca? Firmo. a tu què més te dona? Lo que, és que... La compraventa està regulada ja, efectivament, per, el, per, per la FIFA, per les diferents lligues locals, i efectivament hi ha un fair play financer. Ara bé, no, però ja con, que... las mismas digo, con las mismas digo, jo avui, com a Xoto, aficionat al València, jo no sé, Álvaro Negredo, si és del València, o és de mèrit? Jo no ho sé. I si és del València, en quins diners l'hem comprat, comprat? En teoria no s'ha no no pagat encara. Bueno, Està cedit. Vale, però, però tindrem un compromís de compra. L'any que ve, sí. sí. L'any que ve, per l'any que ve. Ja, no, no, però l'any que ve... Eh, si no està Peter Lim tindré que pagar y, si este no está mm. pero no, claro si no, no, si no está Peter Lim a quin vas a tindre tu a Negredo però entenc una entitat financera per molts diners que li diga, el València no deu de ficar-se, bueno, no, jo no. considero que no s'ha de ficar-se en el tema de la compra-venda. Lo de més, per mi, que no tinc ni punyetera idea d'economia, per mi, és tècnicament un refinançament. Estan sí, sí. refinanciant. Sí, sí. Aquest tio no com compra, sí, compra una part de les accions mm, i a mm. partir d'ahí tal, però lo de més és un refinançament. Però Ximo, ah, però, Ximo sí? no, no oblides una cosa. Refinancia, refinancia i no compra perquè el banc ho ha volgut. Eh? Sí, sí. Si, si, si, si l'IM posa 250 o, 200, o 300, el banc no diu, vale, vale. Però, eh, però, però, però, però què vols dir que el banc no vol? No, que el, eh, el banc ja lo que no volia era una quita i com, quan comencen a parlar i li proposa una quita i el banc que diu no hi quita Bankia, Bankia que jo, però, se, pero se, pero se, pero se, pot, però se pot refinanciar però estem desvirtuant eh, jo crec que estem desviant el tema mhm. que és una refinanciació mm, crec que tots ho tenim clar jo no sé si avui algú <clears throat> compra algo sense financiar avui el més ric el més ric se compra el Mercedes i el financia el més ric compra el Mercedes i el financia si algú espera que no se finance, però el tema de fons, perquè si tu a mi me dius, no, és que Bankia està tornant a ficar condicions que no estaven, perquè vol que li paguen de col Dic, ah, bueno, vale, pues entonces que li paguen de colp. Però el tema no s'hice. Mm. Mm. Jo crec que no s'hice. Lo que Manolo tratava de dir-te és, sí, sabem que és una refinanciació, reestructuració... Però l'accepta el banc. Però estan d'acord. Ah, vale, sí. no, que no. Que dic és que una compra-venta... Puc <laughs> enfadar o no me puc enfadar? Sí, ah, una compra-venta és un tio que ven i un altre que compra. Però eh, el que estem fent és refinanciar. És un procés. També Amadeo Salvo... Compres i el Salvo i el Plan Global i tot això, n'hi havia una, una refinançació que Bankia no accepta. Perquè no accepta i ella accepta esto de Peter Lem. T'ho diré molt fàcil. Perquè el projecte que que li fan a Aurelio Martínez i a Sa Salvo a Bankia, que el podem resumir en el projecte Borussia Dortmund, per a ah, que la ah, gent sí, ho tinga sí, clar, sí, sí. de què parlem, Bankia no se fiava. Exacte. Perquè, diu, la Fundació ha de recordar diners com? pues, en un museu, quan vengam un futbolista de la cantera per drets de formació aniran mm. diners a la Fundació i diré i Bankia que digui bufers de pato. Per què ara diu que sí? Perquè lo de Peter Lee no són bufers de pato. Son las garantías, las eh, claro, pero si las garantías ya... Le pidieron garantías personales y se las dio. Por eso digo. Que no estaban en el contrato. Las garantías personales no se demandaban en el contrato, asegure yo ¿Por qué no volía lo de Borussia? Porque eso era un buffet de pato. Era un brindis al sol que, un bank intervenido per el Banc d'Europa o, per, per, per no sé què, no sé quantos, eh, molt més fiscalitzat, afortunadament, els bancs estan més fiscalitzats que fa X anys, per això estem com estem, digue, no lo de Borussia Dortmund són bufers de pato, perquè arriba un acord en Peter Lim. És que a un acord de Peter Lim arribem tots, perquè de pasta. pasta David, perquè va a cobrar tu, segur. Sí, sí. Jo el que no entenc és la ingerència de de Bankia en aspectes esportius que ja crec que se li escapen una volta la, la, la venda eh, es faça, vull dir, no, no entenc els punts que, des que has parlat en, en la primera mitja hora del programa i és que acabes de recordar, eh, mm, no entenc què li preocupa a Bankia, vull dir entendria si Bankia fora la fundació que està per a tutelar en lo que pugui ocórrer una determinada venda de, del València no en futur, però és que Bankia no és la fundació, per tant, no entenc per què ara se preocupa eh, per assumptes que entenc el banc o un banc no, no hauria de, de preocupar-se. Jo he de dir que jo... Un, un matís, un matís. Digues, eh, Carlos. I ja, ara no segur si, si, si ho va dir Amadeo Salvo, però és que arriba un moment en què l'IM li ofereix pagar els diners de les, les accions de la Fundació a Tocateja i que diu que no, també. Què li ofereix? Al final digue, va, bueno, va, pues quants diners són? Tin, uno damunt de l'altre. I també diu que no. Que refinanciar. Perquè, perquè Bankia, pues a lo mejor le convé refinanciar, Yo ahí no arribe porque no sabría ya es que igual en interés ha estado también un pico. Claro, te <laughs> que volver por ahí, no eh, sé. Ah, yo, estoy un poco con Salva. Yo lo que no entiendo es, hablamos de refinanciación, o sea, Bankia es una financiera en este caso. La financiera tiene que dar el dinero en unas condiciones determinadas. No se puede meter en la gestión. ¿A qué viene meterse en la gestión del Valencia, de lo que sea? Banque le está diciendo no al Valencia. Sí, Si, tú, yo te vengo el club, ahora tú, cuando vengues el estadio Biden de Mestalla, sin sin mm. Siempre mm. cuando había de acabar el nou, el 2019, sí. así tres años, así dos meses. eh, ¿Tú qué vas a hacer amb esos diners? Bueno, ¿Meterse en la gestión? Mientras yo te garantice a tú que te vas a pagar... Claro. ¿A tú qué me te donas si yo ni esos diners me <laughs> compre un coche o da un mil coches. O lo, o lo dejo, o lo dejo en el banco. Fíjate lo que digo, lo dejo en el banco. de Singapur y me pego un festival. A tú que me esté dona. Això está clar. Mentre jo, tu, Ara. mentre en el compromiso que, que, que yo en acuerdo Marco, en el acuerdo Marco, luego pues... se compra el Liverpool y pasa del Valencia, entonces ya tiene un problema el valencianista Cuidado, eh? pero el dios cree que no existe? Yo eh, he comenzado a parlar, he comenzado a... Pues, imagina que la tasa que, que fem en estos casos. Y a mi anaven explicant-me Eh, per cert, m'han dit que la setmana, a principi de la setmana que ve tornaran a intercanviar eh, documents eh, la gent de Meriton i la gent de Bankia. Això és el que m'han dit. Eh, i, ah, i també que la gent de Bankia no se va alçar de la tola Pues no vamos. No. Que sàpiga vostè que se n'anem, se... prenem uns dies... Jo tinc família a Singapur. Tu tens família a Singapur, correcte. I, i, sou educats. Eh, I jo els quatre punts, que els he repassat al principi en el programa, mm. és que no me quadra cap dels quatre. I cadascun per... Eh, el separaria en dos blocs. Un, ja ho acabem de comentar, el tema del fair play financer i tal, és que Meriton serà el primer que tindrà interès en que, en efecte, si compra a Falcao demà per al València i resulta que la Lliga... Le encajarà sí o sí, si no, no juga. Clar, no, no, és que, és que si la Lliga no li dona fitxa a Falcao, el, el que fa un negoci lamentable perquè deprecia el seu producte és el mateix Meriton, cosa que no va fer perquè tontos no són. Interprete. I després també el fet de la recuperació del crèdit de la fundació, on sembla que ell, l'IM ha sigut més gest, i ara van que s'adona compte i no, no, és que esto no, és que això ja estava. Val? I després, els altres dos punts no me quadren, en l'altre bloc en dos punts que són l'endeutament del club, que hi ha un tope d'endeutament del club, que Meriton no contempla aquest tope, i lo de la parcel·la eh, del no, de, de l'antic Mestalla, en el moment que se puga vendre, que hi hagi un percentatge destinat a pagar deute. Yo ante que hay el bank buiga, pero lo que no que es que Asó no estiga tanca desde el primer día, que digan que no. Es que Asó no, yo no considero eso flecos, ni a sus claro, Un fleco pocher. ser... es la madre del un, fleco una y siempre que pasaba Carlos Borges este Matiz fantásticamente en la tele, un que puede ser un fleco. el ocho yo que tienen pignora en el B y Mestalla, cuando se aneman lo que va a pasar yo ahí anten que eso es un fleco. Pero un percentatge del diners de la parcel·la de Mestalla no és un fleco. Però, entonces yo... El endeutament del club no és un fleco. Per això jo es comença dient que en l'anterior crisis sí. jo assegure que Bankia demanava coses que no estaven en el paper. I com jo també me xirria això, dic, pues me fa pensar si també ho diu per el morro. Explique, eh? perquè lo de las garantías personales ho dia per el morro, ho assegure jo. Uh -huh ho dia per el morro ho dia per el morro per tant jo ara una cosa que xirria tant dic, pues a mi també ho diu per el morro a mi he de que no me quadra i com, i com no me quadra que, que diguen que hagin dit tantes voltes de dos parts en este cas eh? eh? jo en este cas eh, parla dels dos parts en lo fonamental ni acord falten flecos senyores no són flecos això és dir, efectivament, ara mare... Això és tronca. Ara, ara, ara, ara, ara és este problema. Que ara? 15 dies que tenia que estar firmant, en cas de Magina, la sensació que dona la firma... Què han fet vostès en dos mesos? estos cas pensants eh, de, per part de Bankia y tota esta eh, en fi, cuadrilla de emisarios de alto nivel King Koch, Laihun and Company Què han estat fent durant estos dies, senyor meu o hi ha alguna cosa que no s'han contat o la espada de Damocles del Tribunal Supremo que diga si el pai de Porcinos va o no va... Yo creo que Porcinos va a banda. No yo creo que el tema, el tema Porcinos no, no entra así. Eso? No, yo creo que Porcinos va a banda. Però haguera se més lògic que hagan, a, eh, que hagan aludir, pero siempre a Porcinos. Claro. No a la serie. pero exemple, mira... Es un marrón que ninguno sabe com, com... Veus? Com, Perfecte. Jo, Diu, escolta Porcinos y digo, buf. Hasta que no estigui la sentència del tribunal assumpte, no actuem. És un assumpte complicat, però Correcte. fan referència a aquests punts i diu, bueno, mm, esteu de cachondeo o... Oh. oh, oh. Conclusió. De què estem parlant? Entonces, conclusió al que dic jo, perquè si me diuen que es que lo de porchino no sé qué, no sé cuánto. No, sí. o, o Peter Lee me diu lo de porchino no sé qué, no sé cuánto. Dic, claro, es que lo de Porchino es un, una garba tan gran que, que, que pot trencar. L'ajuda d'un sí. govern autonòmic eh, a un club de Però futbol... Però entonces jo, jo, arribo, jo arribo a la conclusió de que estan fent la Bueno, 12 i 20, com anem a fer una primera pausa per la pulsita de les dos que tenim esta... en el dia d'avui, cada volta més pool el qual, del qual s'alegrem moltíssim, i abans d'anar-nos-en a tornar... Tens la cançó de Carlos per a després? Vale, algo paregut. Pues, eh, en tornada... <laughs> En tornada... Ah, de algo paregut. No sé, ara, ara, ara, ara la sentiràs... Ara la sentiràs, ara la sentiràs i qualificaràs tu, Bosch. Vale, vale. Una vale. social. Però tornem amb la cançó de Carlos Bosch i, Chiquilla, ja i abans, i <laughs> abans, que és un, que és un classicazo, <laughs> i abans... Eh, sí, sí, sí, eh, sí, és Me remet en el Twitter, vos, recuerde recorde, en, a les 12 i mitja llegirem Twitter, vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 el número, en xifra. Eh, I mm, vos recordar la pregunta d'avui. Penseu que la retirada dels homes de l'IM és estratègia o pot córrer perill el procés de venda? Aquesta és la pregunta que vos estem fent. I al voltant dels flecos o no els flecos, me quedo en una frase que acaba de dir-nos Sara, i diu, esto no son flecos, esto es la alfombra entera. 12 i 21, ah, ah. fem una pausa i tornem de seguida. Esports 97 nit, fins a la una de la matinada en la 97.7 Ràdio. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 13 de septiembre, por solo 5 euros, no dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 el teu equip, la teua radio. 12.23, no, la chiquilla. casi prefiero chiquilla. es que un poquito de no? te que no te ho encerten mai. ¿Puedo contar una cosa de chiquilla? Puedes contar lo que tú tu La chiquilla, que es una mezcla de, de, de rock and roll y flamenco. Sí. Ah, mírala. Sí, señor. ¿eh? Mírala ahí. Rock and roll y flamenco, la rumbeta. La la rumba, la rumba, la rumba. Sí. es la primera canción que va a ser el primer en mezclar la rumba y el rock and roll? La rumba y el rock and roll. Una canción mítica de Loquillo. La La mataré. Ostres! Ara escolta-la i pensa-la i veurà com dirà. Té raó, Carles. Sí! Eres poc artista. És la final. És una rumba, Pensava que anaves a dir Los Amaya. <laughs> la mataré és una rumba. Una rumba, sí, senyor. Mira-la. Mira-la. Empalmes i tot. Claro. Ahora canta com és la guitarra. Es una Este es el racó musical de Carlos Bosch. siempre En este programa, desde el primer día, quedaron en que Carlos Bosch tenía el seu racó, la sua finestra musical. Un temazo, eh? Un temazo ah, este absoluto. Un tema, temazo, eh? Pero absoluto. Patrocinado por Manolo la estás estàs escoltant i te dones compte, eh? Patrocinado per Bankia, eh, no crec. No, no, crec, no, cree. no crec, no cree, No, cree. dona, no dona esa impresión. Yo desde el primer día... no és qüestió ni d'alçar la bandera de ningú, ni de fer campanya contra ningú, ni a favor de ningú. Jo sempre dic, eh, molta gent me, me diu que no me banyo, que eh, jo tinc les idees molt clares. Des del primer dia vaig dir que no me fiava d'un banc intervingut per Brussel·les i que estava eh, ficat en un escàndol de preferents. Ho dic perquè algú pot entendre que això no és banyar-se. Jo crec que, almenys, humificador sí que tinc, val? un minificador, ¿no? Vamos, que los pies por lo menos los han metido. <laughs> Correcto. Vos un crédito personal de Bankia para pagarlo. Ahora ya no cal, no cal, no cal. Pues mira, pero un crédito menor de Bankia. Eh, eh, pero también es cert que en esta historia ya arriba un moment en que torne también al principio de las meves paroles cuando eh, comença tot este llarg Daría todo el que sé para saber la mitad del que está pasando. Per qué vinc a dir això? pues perquè també eh, hem trobat veus i segur que Carlos que també està en el tema tot el dia me consta eh, en que ens diuen que no va passar res i que això és estratègia negociadora hmm. jo no sé fins a quin punt que és a més la, la pregunta que estem fent en el dia d'avui esta nit en el nostre Twitter que ara de seguida començarem a llegir arroba esports 97 nit eh, jo no sé fins a quin punt penseu que pot haver-ne una part d'estratègia negociadora no, no, en aquesta baixant del diari David, David i jo i David, no sé, jo crec que, que millor és una miqueta mm, algo que eh, el aficionado se fa la defensiva, no puede eh, ser, si ya está claro, está sin uno, está enchuante fue un guañante, Tenía a Rodrigo, eso no puede ser, que eh, es eh, una estrategia un bulo. una estrategia, David, yo creo que me diría desde desde perspectiva, no, Carlos? volía Alégrame el día, Carlos, dime qué es qué esto Va, no va a hablar del tiburón, tío venga. Y, y yo al final le dije, mira, David, mm, yo lo que sé es que chinos estaba en Madrid y ahora está en Singapur. Això és una realitat. Lo de més és una hipòtesi. La realitat és que estaven negociant el Madrid X temps, 15 dies, un mes, 3 mesos, i ara estan en Singapur. També cert que, han, que han quedat per mm, intercanviar documentació la setmana Però ningú ha desmentit que, que Pitu no, no, no, no, dir, no, no, a casa no, que ja està no, bé. No, això no, no ho ha desmentit. Pues això és el que n'hi ha avui. Per tant, estratègia, ojalà, però jo avui me preocupe. I al final, i al cap i a la fi, me preocupe per vas a lo que has comenzado decir en Chimorrovira, que eh, araba a Negredo. no me preocupe, a ver, si al final todo tota eso lo que fa es trencar lo más único que tenían fa una semana. Desencantar a la gente. Claro, tío, pero... decías antes, Manolo... Que... para soñar, ah, por favor. pero Manolo decía antes que, Bankia no se iba a levantar nunca de la mesa. pero si este sí. se levanta la afición de la mesa y dice... A mí me da igual Peter Me da igual Peter Lee Yo lo que voy a es que el equipo haya partido. perdóname, David. Ese es el problema, que, el Valencia eh, que la afición del Valencia se levante de la mesa y diga estamos hartos, ya, ya no puede ser más. Eh, esto se tiene que acabar por el bien del Valencia y, resolverse en favor del Valencia ya porque la gente se ha vuelto a enganchar después de <laughs> muchos <laughs> años y la, ilusión no dura eternamente en este impasse de espera Y ahora matéis la gente en el carrer interpreta que los intereses seus, que son los de Valencia están més a de la figura de Peter Lim que, de no de la de Bankia. Esa pues es una evidencia. hay otra, que, te podrá agradar ¿eh? meso o pero está ahí. es, la, realidad. Pero, es que al final, pero que al final, que Peter Lim está defendent els eh, seus interessos en esta negociación, es evidente, y a Bankia té el a defendre els seus interessos. Evidentment. que sí. claro que sí. yo creo que es una estrategia negociadora pura y dura, eh? y yo creo que a Peter Lim no le cuesta absolutamente res dirlo esas dos o tres que ten en Madrid que se entornan a Singapur. Sí, Madrid Salvo, Salvo li vente a Singapur. Y pop, tornar la semana que ve eh, Perfectamente ¿eh? Yo creo que es un que estan jugant al pòquer, com, re, com recordava este matí, o al truc, eh, com recordava el este truc. matí. El truc m'agrada molt més. Simo Rovira, sí, no. A mi sí, també. Passa que Manolo jo li comentava, val, i, i en l'entorn d'una partida de truc, en quin punt estem de la partida? Jo crec que uno han la falta i l'altre està pensant no, si no, la vol. Manolo no, diu que no, que no. estem, estem en que van qui vida, vida, tu m'envides i jo te torno en envidar. I jo te torno a envidar. Vale, vale, compro, te, vale. Te, te serveix? Vale, sí, que no estem trucant. y ahora si tens, si tens 33 tira la falta. Y ahora, té, i ara si tens 33 tira una la falta. Jo te he tornat a envidar. Gerard. Jo... Perquè a més el... bé sabut el món del truc que la falta sempre la guanya el que la, el que la vol, mai el que la tira. Apunteu-la. La primera classe la dona de baix, la segona vos la cobre. Che, David, que molt clar. No se la jugarà, Manolo. Jo, jo, no una granera contra qui vulgueu. Ah, pues la granera soy yo. Es que estás mirando tu, eh? No, no, no, no, no, Estava l'hora, Has enviat a Swiper, has enviat a Swiper. Jo i una granera contra qui vulgueu. Ahí la dice no tendré no tendré un asos. <laughs> Problemilla. problemilla. si Ese amigo Iri González. Yo Iri González contra Quibulgao. será? <laughs> Yo Iri González y yo contra Quibulgao. No va, no, pero como No, yo con eso menos juego. Yo con eso menos juego que los faroles. Te <laughs> la cartera, hombre, que furtar la cartera. Yo tiré un farol, sí. Sí, sí, por eso, el farol de hoy. Yo ese no se lo veo. Ese no se lo veo. Sí, pero ese le todo. Ahí sabía que estaba trucando en un 4 de copes. Ah, vale. <laughs> Vull dir, que el president de banc... Si el, eh, és més, bueno, pues, raó, bon, jugador però, retruc. El cuate de copes, que no xulo eh. el cuate de copes. Però eh. continua. <laughs> Vull dir-te... Sí, vos... Eh, eh, és que si no s'ho prenem així, anem a reventar i crec que hem de prendre-se-ho així. S'ha passat Gori Golfarri. A veure, a veure, el que vaig és... Yo, como accionista de Bankia, si yo sé les os de Irigo Golzarri, Digo, esto me tiene que estar fuera del Bankia. El primero que fa digo, quiero que sepáis, Ya que estaba este la... <laughs> no, pero eso hay en la tele Digo, pues, creedme, creedme. Aunque no lo creáis. no me creáis, no me creáis. Pues eso mismo, pues, no te pues, una cosa, al final, eh, eh, mm, fa dos semanas digo no había motivos para que se mm. preocupen va lento pero seguro. Bueno, pues ahora yo digo que no ha para para preocuparse Y acaba enseguida. rasques una miqueta, este matí, quan esclata tot, que publica Julià Montoro una web de Superdeporte, rasques una, una miqueta i diu diuen el diumenge King Kong ja, ja, ja va donar Kong. mostres d'ell. Ja fa 10 dies que està el run-run. Després Salva recorda... El dimecres passat. El dimecres passat. i, dius, matí. i dius, si la gent en el València ja ho sabia, si Salvo ja ho sabia, vull dir, jo entenc que Gonzarri no se senta a la taula en King Kong. Ahí anava jo. Però tampoc se senta Peter Lim i Amadio Salvo i ho saben si Gori Gozarri no li han dit està fallant Bànquia, per dir. Sí. Conclusió, Gori Gozarri, ho per que ho sap. No sabrà com està la negociació de 2 milions d'euros o, o, de o del meu cotxe. Però d'aquesta operació no, no té que saber. Jo, jo entenc que, el, que eh, i per a, per a eh, traslladar-ho a un món que no sigui el de la banca que la gent mos puga entendre. Jo entenc que el president, <clears throat> jo entenc que Florentino Pérez no sàpiga quants sacs de ciment estan tirant en una obra. Portland, que el de Portland, Portland, Portland, Portland, Portland, de Portland estan tirant en una obra. Però roba l'any No, però si hay pero, que fichar a James no, para pero, una pero, obra muy, pero, muy grande en Colòmbia sí que lo saben. Però si un edifici li està causant pèrdues o problemes el balanç comptable de la seva empresa, evidentment va estar pendent d'ell. Sí, sí. I, si, i, sí. I, el, I el que toca al, al diari és el de Madrid, a dir-li James hace muchos kilómetros, en si li tocarà <laughs> Florentino, que ja se lo he dicho, la portada de mañana James corre com el que más. Això sí que ho sap. Pues clar que ho sap. 12 i 32, anem al Twitter, que per a nosaltres és fonamental eh, interactuar amb els nostres oients, que cada volta eh, ens donen més marxa, més activitat per les xarxes socials. Arroba esports 97 nit, eh? és el nostre Twitter, el 97 el número, arroba esports 97 nit. Diu Toni Campos, que no sabeu, Lima, Lima Volgula, falten 33 demà. Ara damunt fa temps per a que Bankia es pense que pot guanyar la cama amb l'espasa. Sang blanc i negre. Eh, ara lo que de Bankia són impossibles, Eso no és bueno. de Dark Knight. Qué grande Carlos Bosch con Chiquilla y la Mataré. Dos clásicos nacionales que nunca pasarán de moda. Por cierto, lo de la venta es estrategia. Fran Alonso. Dio, una estrategia negociadora en respuesta a la estrategia de Bankia, de posar cuatro traves, dos perchorres, xorres per les altres dos. Rubén, tengo esperanza pero no me fío hasta que no esté firmado. Aún así me da miedo que le hagan la vida imposible. Imagina que se referirá a Alim, o a Salvo, que tampoco es un hombre del agrado de Bankia. No le tampoco. Eh, més, diu eh, por... Eh, <laughs> eh, no, Lechug lo que fa es exactament reproducir una part de la canso de, de la Mataré. Bolete diu, los empleados de Lim no van a Singapur porque la venta esté bloqueada. Es que a Peter le apetece ella y a Cole ya le salen de vicio. este es un tuit que han posat els companys de Che o Noche, que son también mol cachondos y que estan mol Pues está Mes, Sara diu, con esta canción queremos eh, deci decimos que queremos siempre la presencia de Carlos Bosch en el poble no ya vos dic que tiene una cláusula muy alta, si se el podem mm. permetre, quan se el poder permetre. yo però per una de d'Extremoduro arrastre ya eh? <laughs> Sangre valencianista. Estem un poc farts dels que, dels que tracten com si no fórem ningú, demanant tantes coses i espere que siga que estratègia pel bé del València. Carlos Reyes, espero que sea una medida de pressió i que acabe pronto la venta. Saludos a Carlos Bosch. Carlos es un fenómeno y patís molt per València, Carlos Reyes. Pues, gent, a gent me referia jo al principi del programa molt. del dia d'avui. A aquesta gent que avui està donat volta en la por i en l'ai en el cos. Però molt patís, molt. Està molt eh, far de la venta, Carlos Reyes. Vols de dir, no es tiraran darrere. no hi haurà collons, es dirà la parda. Òscar Palou. Jo vull saber si Carlos Bosch ja ha vist el vídeo del nou tema de Fito i què li sembla. No amb un València i Olimpia desativa. No m'agrada. No t'agrada. Tu eres molt de Fito també, no? Sí, sí, molt, molt. Però a mi el mm. vídeo ahí en la Harley fent la mano... Vale. Eh, jo crec que no sap per on va Fito. Està buscant el, el camí i no se'l troba. És una... Papa, no papa, diu, estos han tornat per a la Fórmula 1 llau. No se mengeu el cap. És com si un valencià compra el Singapur Club de Futbol i li pillen falles. Estrategia. Si Bankia, estrategia. quisiera vender, la gente es un ingeniería bestial. Eh, si Bankia no quisiera vender, hubiera ejecutado la deuda y si Link no quisiera comprar, no hubiera traído jugadores. Es un artículo también considero interesante. Eh, el Echu Diu siempre ha sido igual. Antes de avanzar parecía que se iba a romper todo y se arreglaba. Yo apuesto aquí hay venta. Eh, Sara, que avanza ha hecho un tweet Con deia Molin interessant y molt esto no son flecos, Es alfombra entera. Vicente Valero diu pero Lim cancelaba la deuda completa financiado por otro banco y por otro banco pero y Bankia no, no quiere soltar la mamelleta. Pero eso jo... el Vicent Batist, que mm. estaba diciendo en notes, i vale, mm. yo te pagué tú tot i, òbviament, el banc, els diners me'ls dona un banc un altre i banc. finances mm. -hmm. banc. no, no, jo vull que el deute sigues tu. Que és el que han fet, el perdona, el que han fet moltes vegades molts bancs, i a mi m'ho han fet, eh, yo voy a comprar este piso, pero los diners es troben en el Ah, No, no, este piso si el compres estás obligat a financiar en este banc. En este banc, sí. Subrogar-te les Sub, és, mm, sí, que és il·legal, però que tu necessites la casa. <laughs> Correcte. Entres, poses una miqueta lo mateix. Fran Alonso, és una estratègia. Bankia posa quatre condicions, unes espera a cedir en tal de firmar les altres. Òscar, financiar és el més lògic en aquestes operacions. No serà que els que estan negociant tenen altres interessos ja sospitós? La idea que subjau en tot això, que queda en l'aire també en tot això, que surt en tot això, és que hi ha una possibilitat de negoci futur al voltant del València i que Bankia vol continuar vinculat al València per a continuar tenint uns redispositius. També és una idea que està en el carrer. La meva idea és que està tocant los bowlings. Manolo, si esa es la realidad, ¿tú crees que Peter Lee, si le tocan los, los va a querer seguir trabajando con ellos? ¿O los aficionados van a querer que se siga trabajando con ellos? Yo es una idea que ni a carrer. No, pero que yo creo que se cae por su propio peso. uno de los puntos, David, que dice... Sí, eh, mantener... Pero al final... de lo que guañes cuando es el camp, págame a mí algo de deute. Es eso. Correcto. Sí, pero a largo plazo... Un de pastel. Si a Peter Lee le hace el la vida imposible no va a querer pasar mucho con magia Si le tocan la corfa que diga aquel, Rafa Diu somos la risa de España, por favor, ya está bien que no somos tontos, Bankia quiere seguir sacando al Valencia claramente. César Aigües, Bankia lo que, busca lo que tenía con Llorente, que les llegue dinero cuando el Valencia venda jugadores. Eh, Diu, Bankia ha reventado la, junto, con, eh, junto a sus lacayos y la Generalitat. Lo normal es que se rompa la operación y además el Valencia, hombre, esperen que no siga tan apocalíptico Eh, sentiment diu, el que s'agrada és que Salvo i Lima amaguen alguna cosa i no ens la diuen. Eh, eh, Arios Forever diu estratègia, eso espero almenys i els últims que han arribat eh, <laughs> Gol gol, y gol de golf, gol y gol de Zarri o de Alcácer, que solo <laughs> tres contra el Getafe. 0-3 ahí contra el eh, Getafe. Eh, Toni Campos de medio, aleshores, ara el dia l'IM que ja tenia marcat el calendari com a festa de la ciutat de València, què fem? Dinem a la feina? Què, què fem? Anem o no anem al futbol? No? Pepe Espaneta diu, per què ens han dit ja dos voltes que ja estava venut? És una bona pregunta. Luis López, ya mm. que estáis con el truc, al final de todo sigo pensando que l'IM tiene el espadón y el basto guardado en la manga i eh, Pedro Valero que diu cal recordar que Peter Lim va trencar negociacions per el Liverpool i l'Atleti de Madrid i ahir no estava Bankia ja eh, eh... Lo que no sé, lo que no sé quan d'avançades estava en aquell moment de negociacions, certament. Però mm. Jo crec que al nivell que estan avui en dia no, en València no, no, no arribarem mai. Jo, mai, mira, jo al final, eh, eh, lo que he escrit en la contra de mà, que ja ho he en el Twitter... Espera, no? espera. Ah, Me vas a dir lo que has escrit en la contra de mà després de la publicitat. Ai, pareixes Pedrerol ja, eh? Vamos. tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte. Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. El domingo 21 de septiembre y para celebrar el Día Europeo sin coche, Metro Valencia ofrece servicio gratuito de metro y tranvía durante todo el día. Y esa misma mañana de 11 a 1 y media disfruta en el cauce del río, junto a la estación de la Alameda de Metro Valencia, de actividades y talleres para toda la familia. No te quedes en casa, utiliza el transporte público. Son Movilidad, Generalitat. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 12 y 30 la gent que està riguent-se de lo que m'ha dit Carlos Bosch i de lo que li he contestat. És que m'ha així de animal. No, no, no, he pogut, no he pogut evitar-ho. Bosch, què escrius demà en la contra de Super? Lo que està sonant de Strasser, pues, per cert, que són un grup valencià de Benicalap, que ja han separado. Jo estic en, en l'últim concert de Strasser, en, en la sala XI de, de Aldaya. Tu la coneixeràs. XI Aldaya. Sí, està per allí, t'han vist tu. Sí, senyor entre Aldaia y Alajuás. ¿vale? Abogado, doncs ¿la, la X fa la X? No, però La li vaig a de dir, a- li a concert a Carlos si està interessat en Aldaya i si vol anar el, crec que és el 9 de d'octubre no d'octubre, bueno, el mes que ve a taquirrien a Aldaya <laughs> Eso es no, arriba, eso es Pedrerol, Pedrerol. ¿eh? ¿eh? Liderato Rat per mi, pero de Pedrerol. Gracias, Folgado. Vamos a ver el día, tenim en el, en el, en Tens ahí? Ja no sé ni lo que me preguntan. Que va, que va al Django, que és un pastel. Que sí, que sí, que va ser al, al Django. al Django, va al Parc Guerrín. Jo, fica't en el diari, eh, ojo, que tot això no afecte a l'equip Ahí porque estáis jugando con fuego porque al final yo antes de entrar m'he vist despatx de Ximo Rovira a la Jumancesa i vaig arribar a veure què conta Ximo i feu una careta de dir <laughs> però si jo el que volia era, era André Gómez ell venia, ell venia a parar d'André Gómez enamorado d'André Gómez sí, jo vull que André Gómez sí, que és aquest futbolista que, que al segon partit tots coincidim en que té un potencial, no sé què. Sí, el que vull que és que és, que és Negredo, que avui en Paterna s'has donat una circumstància que està i, i Suculini, que és un fitxatge que acaba d'arribar, i van tots Chenchove a Zuculini y estaba el pane pues a un metro mirando con Zuculini eh, firma mm, fichaje. Sí, está el pare allí, sí. De repente is Negredo y Fanto ¡Ah, eh, papel <laughs> Negredo y el padre diu sale Negredo y aquí... és Uy, Vull bol que la vol Negredo, la gent vol André Gómez uy, y sobre todo que entrenador y jugadors han conseguido hacer un equipo de fútbol que le veiem un marge de, de millora considerable que tots estem convençuts de que vayan en Getafe i jo a més que en 0-3 i això pot acabar afectant a l'equip de futbol. Al final, el futbol inventat per anar a gust a veure com juga el teu equip. I això és el que ha aconseguit el, el València i el valencianisme té que ho havia perdut lamentablement, el valencianista no, i que havia ho, perdut i que ho havia retrobat, per això s'havia generat aquesta il·lusió, claro, perquè per havia retrobat el futbol del valencià, Claro. I el valencianista havia retrobat el verd, el baló, la piloteta, el gol, el... ixes coses que s'havia perdudes, s'havien retrobat. Que no, que no califique de problemillas i que no se faci el loco, perquè ha de saber que ell és de l'Atlètic de Bilbao, que per als de Bilbao, per als aficionats de l'Atlètic, lo que pasa en el, en el és a vida o muerte, i en el València més encara. En el València situacions que ha puesto poden ser normals, así se tirem un dia discutint i cremant la falla. El València és una qüestió de vida o muerte. joc. No hi ha un equip ara mateix en claro. Espanya que estigui en la nostra situació. Claro. En el filo de la navaja. Me pot dir problemilles i no sé què, no sé quant I, I Bankia, Escòcia, tu que has parlat en, en el, el contacte que tingues allí en Bankia? En Goiri. En Goiri. En Goiri. Per què no diu? Escolta, i vosaltres sabeu la campanya de desprestigio. <laughs> de marketing que estés haciendo. Chimo, Chimo, te puedo asegurar... te puedo asegurar que desde el primer día no se entra en el campo Y las tecnócratas de Bankia... Imagen de marca, eh? Totalmente negativa. completamente ahora que tú te molesta pendiente del, branding, no? y El marca, Tal. Lo de Bankia es terrible. Yo un día voy a escribir un artículo de opinión Mm-hmm. que estava inspirat en un excompany vostre, crec que és Carles Baixauli, sí. que ell va fer un tuit dient és que és impossible juntar eh, futbol i bancs. I, i va dir, imposible juntar el agua con aceite i inspirat en una cançó de marea. Entonces, he vist un tuit claro, també d'un teixador habitual que diu que volia anar a, a sequestrar un caixer automàtic. Claro, pues, estem, estem, estem intentant juntar els interessos mercantilistes i econòmics d'un banc en el, en, o sea, el València la gent, i jo el primer portes al cor és... jo, jo et dic una cosa Bankia jo, la, pa... jo no, de la meva infància lo, si el València perdia el diumenge yo me volia morir <laughs> para arreglar es que esto Bankia morir. yo creo que puede hacer solo una cosa es fichar para el Valencia a Messi y pagarlo ¿A Messi para qué? ¿Para que sea suplente de Alcácer? No, hombre, no. Suplente de Alcácer. <laughs> Bueno, que lo fiche, si no, no lo arregla, eh? Si no, no arregla. Sí, suplente Alcácer, eh? Tenim ídols, tenim eh. ídols, i és això, i és Paquito, i és el nostre gallà, i és este chiquillo, i és el Rodrigo, i és Nuno, que és un tio que fa unes declaracions i diu, jo si pudiera iria a abrazaros a todos, a, todos. a la afición, i la gent <laughs> diu, che, este és el meu xic i que tens un tio intel·ligent que pot arribar a ser hasta mànager general de l'equip i aquest tio, de veres que estem molt contents en, en l'entrenador, estem contents en l'equip estem il·lusionats, tenem licència per a soñar tot això és com si mos tragueren del somni sí. i de veres Ay, que, que bonicos estic... somos, antes mira, Vicent Marco vull fer un Twitter que, un tuit que diria hi ha una, una expressió valenciana per a descriure tot això del procés de, de compra-venda i això, i diu, che quin merder <laughs> che quin merder, jo afegiria se'n recordeu en Catarrotxa liderada pel mític Llapicera, hi havia la banda de l'Empastre. <laughs> Sí, senyor, la, banda, banda de l'Empastre. De, de, del bombero torero sí, sí, i tot sí, això. Sí, sí, sí, sí, sí. Un empastre. El que esteu fent és un empastre. I esteu I... fotent nos el sentiment. Sí. No I... tinc res més a dir. Crec <laughs> que queda molt clar. Senyoria. Eh, senyors, eh, Folgado, tu que estàs en paterna, vos, David, també, Ximola, no. en la mesura que que eh, intervindré. De cara als futbolistes. Que no, que no, que no, que no. Que no afecta, Manolo. Que no m'ho crec. Que no afecta. Que no m'ho crec. Que no afecta. Avui no afecta, Carlos. I este matí ho parlàvem. Mentre no es toques la butxaca, i de moment... Mmm, la cosa va bé? La cosa va bé. Mentre al futbolista no li toques la butxaca, això no va afectar. Si esclatara de forma negativa, a partir d'ahir, una sèrie determinada de futbolistes, que són els que aporta l'IMP, que son es que me cobren diré, ojo salva, yo no me creo que Álvaro Negredo esta noche en su casa no haya estado claro. y yo mañana o sea el año que viene ¿dónde voy a estar? Si este hombre... ¿qué va a ser de mí? escoltamos Álvaro un saludo eh Tiburón Bomba a recuperarse Álvaro eh, Álvaro <laughs> grande o André Gómez dirá y, si Lim no se queda yo en diciembre ¿dónde me tengo que ir? los futbolistas son aliens a toda esta preocupación que te la gente de de car del carrer, la gent del sentiment, el valencianista de tota la vida, futbolista, no està preocupat. Ui, altra cosa és que, insistís, si esclata de forma negativa que no, que no volgan que ocórrega, Mira, que tant de bo no ocórrega, en aquest moment se preocuparan, però si no, no. Hi ha un jugador de Levante que volia fitxar per el València, i el València volia fitxar-lo, i tots els dies mmm, preguntava què passava en el València en l'època de Federico Barrona. Tots els dies volia saber què passava. Tots els dies Vull dir, eh, tu estàs bueno, dient-me però... que no afecta perquè és, eh, me parles de, del teu feedback d'avui, uh mm-hmm. -huh. me parles del teu feedback de d'avui, i, i perquè te ho endús a la teva teoria de que és una estratègia. Claro. Però no, tu teu una meva teoria, que de veritat això rebenta. a dir tú que Chuaos, que estan cedits dicho, fitxats per Valencia, ya ja volen qui paga Chivo, no me vist sacar... No, collons, pues clar que estic preocupat. Claro, no, no, no, no va afectar a los colectivos. Pero, pero, que me salva, salva, la teoría, que la teoría te voy a decir que eso revente. Claro. Pero te voy a ah, Entonces no afecta a los partidos. Pero Carlos, te voy a decir, en el momento siga inminente la detonación Ojo, claro. Ahí sí. Claro. Pues, eh, pues Rodrigo, André, Negredo, tocha que amigos dirán, ojo. Qué pasa, passa? On vaig Si el Valencia compra Peter Lim o Philip Lam el lateral ha reconvertido a mi centro per Guardiola del Bayern de Múnich. Me dona igual. Yo lo que no voy que no me foten el equipo. <laughs> Hombre, si entiendo yo que los jugadores valencianistas de la, de la plantilla también estarán preocupados, ¿no? Como cualquier aficionado. Yo creo que avui encara noche, Che, porque yo entiendo que avui... Avui, ese Gallá que siente el escudo, supone, de Valencia, pues avui, oye, yo, también avui, le preocupará lo que pasa que en su club. Eh, Paco Alcácer, esa gente, entiendo. Yo creo que avui no, eh? No os donem ja coartada per si perden en Getafe que algo diga, no, claro, es que estaven preocupats en per, per, la, per, la, volta, per eh? la situació eh? de, del club, no. Lió, eh? Getafe, Pedro León. sí, sí, ah, eh, repetido. Resulta que la federació mm. ha real Pedro León, però la Lliga diu que la no. fitxa no és vàlida. ¿Qué esperabas de la liga, Manolo? <laughs> Yo, si lo hubiera admitido a la primera, digo, es como si Van Kelly lo arreglan ya. No, no, una no. a Ángel <laughs> Torres, a Pedro León y a Javier Tebas. ¡Ay! <laughs> A de Cárteres. Y a Villar. Pues así ya está. Así ya está la cosa. AFE y Federación van pero un el Levante, en 4 sin 10 que no sabieron dónde estaba Pedro León. No de eso? Sí, señor. No sabieron dónde estaba el fenómeno. ¿Ah, sí? Sí, va, va, pegar, va desaparèixer, sí. ¿Qué? Se desapareu? Sí, va desaparèixer, sí, sí. Una setmana, cinc o sis dies, lo que fora, mm-hmm. però no. Però no va ser una vesprà, eh? No, no, no. Bueno, de qualsevol manera... Quan va ir traspassat, no? Sí, sí, estaba sí. En Ixen, estaba en Ixen, Valladolid. Estaba en Ixen Paz, sí. Y del Valladolid el ficha Getafe, después mm. de estar dos o tres años allí. Sí, bueno, pues sembla que, eh, com dèiem, els dos van arribar amb, amb eh, alguna turbulència en el seu dia a dia, Getafe i València, la de València sembla una miqueta més forta, la del Getafe sembla més esportiva, que jo crec que pot... Eh, la del València pot passar més factura a la llarga, la del Getafe pot passar més factura a la curta, perquè s'han vist que una altra volta podien comptar amb un jugador que ara sembla que torna a no estar, i dic sembla perquè no sé com va acabar la cosa, perquè segons la legislació d'uns o la d'altres és legal o no que jugui el futbolista, jo crec que lògicament no van a, no van a apurar i no van a eh, jugar jugar-se-la per la partida contra el València eh, i faltarà veure fins a quin punt l'entorn que en part som nosaltres com a periodistes, però n'hi ha més entorn al València, estan preocupats del tema de la venda o del tema esportiu, perquè és que, a més, se va allargar a sobre, el cap de setmana no hi ha partit, fins a dilluns el València no juga contra el Getafe, i per cert diuen que ahir tornen eh, els que han anat a Singapur, Lo, eh, Dowens, una, una, una Salvo cosa que no dit, una i Manuel, cosa, i Manuel sí, Peris, sí, sí, sí i que és possible I que... roda de premsa. I se, sembla que ell Samo podria fer una ai, roda ai. de premsa. Quan faria aquesta roda de premsa? Dilluns. El, no, dilluns. Jo vull que parli ja, València, que me conté coses. Ja. No, no, no. no eh, jo vull també que, que ja estaria bé, que ja, està bé. Que ja estaria bé que, que ja algú de Meriton alguna volta diguera algo. Això és correcte, és correcte. Perquè jo sé... Algun dia. Perquè jo sé, salvo... Bueno, ara ja no sé, perquè no sé quina va ser Singapur. Jo tinc sí, hores més. A la zona allí, allí, però no sé quina és. Les set menys del matí. <laughs> Pero, pero Ahora está el Sánchez, pídele a hacer sus abluciones. Díselo al home, díselo al home. Díselo. Perquè jo sé, salvo no, la sintoista, intenció... ¿Los sintoístas no fan evolucions? Perdona, perdona. Es <laughs> que no sé per on vas. No sé per on vas. Ximo, igual salsa a pisar l'home i baixa de la persiana i s'excita en volta. En Singapur pisem per on volem, eh? Què passa, eh? Al matí. Ah, bueno, jo a les del matí, si m'hace... A passejar el gos. Va, a passejar el gos. Jo bueno, ara, matí, ara, ara jo, cosa que jo no ser del matí mal-se mal, mal a córrer. Eh, que aquí eh, sí, volia... A córrer les cortines va corrent sol. <laughs> Exacte. la intenció, o Salvo fa unes hores, perquè ja no sé a quina hora és en Singapur, estic uh -huh, marxat, era fer una roda de premsa Made in Salvo. cavall i picaor. Tu tens dubtes que si d'ací allà... No s'ha resolt, cavall i, picaor. no tinc dubte. Premsa, no tinc dubte. Però, i, ten, I, i, la... i, i, perdón, i, perdó, i ara i, i, eh, dilluns una premsa Madrid Salvo dijous partit en Mestalla Uf. redes sociales mira, ja mira. està muntant-se en redes sociales està muntant-se mira, com afila, mira com ha filat el tio vos no, no, però és que Salvo ara que l'escena la domina bé perquè és molt listo Salvo no té un pèl de tonto i ho dic con conocimiento de fe, es muy listo, sabe que te, cada dos partes un partido me estalla, eh. Aguanti y se va, eh aguanta i se bou que ara pega aquests dos partits que parega els ha perdut per no sé què, no sé quantos. Hi ha molt de bo que aguantar ahir, eh? Però bueno, sí, no, sí, però, no, no però, ho dic en plan amenaça. Bou, Tracte de fer un, un escenari, quan, eh? Quan abans Ximo eh, eh, deia lo, de, lo del banc, lo de la, la marca, el desprestigi que espera d'ells, eh, desde el primer momento a me conten que en las negociaciones, con comensales de negociación, cuando había una comisión negociado una comisión eh, de la venda, la comisión Com, com era? el ahí, no? sí, la comisión no, sé quién nom tenía Gestora? gestora. La comisión gestora. La comisión gestora. eh, al cap i a la fi la frase no és meua però di alguno dia que una comisión era una comisión era, eh, era un grupo de incompetentes nombrados por vagos para debatir sobre lo obvio més o menys eh, molta gent li dia quan eh, Bankia proposava eh, alguns noms sobre la taula sobretot en el cas de, de Cerberus i tal escolta, que, que estos són noms vinculats al Real Madrid que que és que això vales... Això que més dona, vull dir, no els en, als tecnòcrates no els centra que el sentiment pot manejar a la gent en el carrer <clears throat> i per, això, per això algú, algú se va sorprendre de que el 6 d'agost o el 8, no me'n recordo quin dia va ser en... dimecres se monta espontàniament 6.000 tios en una calor que feia que reventava les pedres ahí van que començar a prendre una miqueta diguem-ne que s'assusta una miqueta s'eslalla una miqueta a mi, a mi, va, a mi me sap molt mal que, que se va insinuar per una part que la manifestació estava orquestada per el València o per a Nadine qualsevol, Salvo qualsevol <coughs> persona té el dret a manifestar i sobretot me va saber molt més mal que se despreciara ah, són quatre bobos mira tio, mm, jo he estat en totes les assemblees informatives de Mestalla que algun diu que són cartulineros i allí el que he vist algunes coses que no estan correctes bé, però essencialment és gent que està preocupada pel seu equip de futbol tio Y que sí, el día 6 o 8 d'agost, Con fora, que nadie dimecres... ¿crees? -huh. más, esos que van al l'entreno, entreno Ah, pero gent este que está preocupado por el equipo de fútbol pero demà, estem, demà estem entrenament a porta però, oberta. És que a preocupado torneo. que está preocupado Por el Valencia Demà hi entreno a porta oberta. A mí sí que me agradaría hacer Sé que es complicado o imposible el que vaig pero de per demanar que no quede. Pero volviera a hacer una cotación Eh, digan, por favor, que el equipo quede aliado a que no le afecte, que la gent que vaig a demanar entrenament jo li demanaria, no sóc ningú per a demanar res però sí que li suggeriria que en el moment en què l'equip xafa la brossa anime i aplaudisca i si vol manifestar-se en contra de Lium, de Bankia de Manolo Montal de l'últim disco de Fito <laughs> que siga una volta els jugadors encara no han eixit o quan se n'anarà del camp però mentre els jugadors estiguen treballant al camp Eh, la força que tenen dins, o l'àrabe que tenen dins, que l'utilitzen per animar a l'equip, per donar-li suport, per aplaudir cada acció en l'entrenament, per encoratginar a l'equip i que, en efecte, creem entre tots una bombolla que aïlle a l'equip del que està passant avui des del matí com se publicava la notícia. y no sé si compartiré o la, la manera de veure pero cree que es lo mejor que puedo hacer de mal demà la que vaya a estallar si, si la situación continúa como mm. está es inevitable que la gente proteste porque la gent está para ti pero no, no, si no dic que no proteste yo no digo que no proteste, Carlos yo digo que acote la protesta mm. parla de demà? Sí. Pues del entreno, ve Sí, mal tiburón bomba, en paterna, que estará afogado ahí pendiente desde el tacos del tiburón bomba. y <laughs> después está el entrenamiento puerta abierta, que obviamente algún farro de prensa me estalla, claro. Mm, vale. a veure, depèn de qui siga eh, tindrà més trellat més i més profunditat, més i més profunditat, pes i estarà eleccionat d'una manera o d'una altra també podrem llegir entre línies vamos, entonces Zuculini o yo Cancelo no. sí, sí, es un marroncito de Ordago es, es lo que quieres decir sí, sí, vamos, todos no, los focos estarán en el clar, clar, de demà a qui li toqui eixir perquè avui ja he tocat a Carles Gil parlar sobre el tema mm. l'alga canviada, no, Folgado? sí, no, va dir que, que, no, que no afectava que no sabían más de la realidad y no un se en definitiva sobre, sobre la situación. Eh, pues, pues, ya está, pues, fins a hablar de, Negredo, de no sé qué, no sé cuántos, y que el Nuno nos tiene a todos enchufados, y al periodista de preguntar, pero ¿qué ha de preguntar? Pues como salga salgan uno que cada vez que habla sube el pan. <laughs> si, si salen uno, lo arreglar Ojito. Eso es el sábado, ¿no? Cuando hablan uno. Sí, Nuno uno para analizar Uf, Nuno, Nuno. Nuno es el que te... Porque a mí ha presumit eh, no, no. Públicamente tendré fil directe El teléfono rojo el Tenuno. Yo creo que... <laughs> No el Nuno. Vos, olvida que el que el Él ha dicho... ¿Teléfono rojo volamos hacia Singapur? No, él ha dicho que Agoni Golzarri este no lo pone titular. Y por tanto... Ella <laughs> va a la banqueta. I se va a la banqueta. En, eh, Nuno parlarà dissabte, dissabte o diumenge. O diumenge. No, dissabte. dissabte. Quant deixa l'equip, Dos dies, dos dies en viatgen no. diumenge? Viatgen diumenge. Sí, però... Va parlar diumenge de matí, eh? Sí, eh? tu a Getafe te poses diumenge a les 4 de la tarda. Jo crec que la, sí, la normativa de la Lliga de Fútbol Professional no continua marcant que se parle 48 hores abans del partit. Jo crec que sí. Que parla Parla dissabte. Semana passada el València juga diumenge i Nuno parla dissabte. ¿No para divendres? No. Lleva una normativa de la Liga de Fútbol Profesional, pero bueno, igual ahora ya no está la impasse, sí que está. Los de Singapur, las normativas de fútbol. <laughs> a banda. Hacemos como Florentino con el entrado del filial. que, que, que le da lo mismo, que tenga carnet o que nada de una cosa, eh, si eso son las normativas a los que se dedica a la Liga de Fútbol sí, Profesional, se dedica, se dedica que a bachen a envasar gimonas. de, de, que del, del solario del fútbol y de la gente que ah. estoy que... que si l'entrenador ha de parlar el 48 hores abans o després ja de dir que us hem passat llimonada home, i deixeu tranquil·la la gent que li agrada el futbol que cada volta som... som I, i autobusos a Getafe i autobusos sí. a Getafe va, clar que eh, sí. això és molt fàcil el què? Omplir Getafe molt fàcil. Mira, Miguel Castillo se'n ah, va a Getafe. Miguel Castillo és un fenomen que se'n va... I Enrique San Nicobaldo també se'n va a Getafe. de enviados categoría. Especiales. Enviados especiales. Si en Valencia gana Getafe será líder, porque el Levante va a ganar al Barça, eso lo sabéis, ¿no? y los 0-3. Por eso lo digo. Que si la portada está hecha, Linderes <laughs> Linderes Ahí ya, ahí está y ¿eh? Y la del lunes era a ah, por el Limderato. <laughs> Todo pensado, David. Está todo pensado Bueno, señores pues, eh, anem a anar Primer que repasan les portades del día de, de la del Diario Superdeporte, l'IM se planta. es con eh, com llama el Diario Superdeporte, mientras que levanta el Mercantil Valenciano, un nuevo desencuentro entre LIM y Bankia bloquea la compra-venta del Valencia Club de Fútbol. Esperen que siga eso que estiga bloquejada, porque las cosas que se bloquechen se pueden desbloquear las que se trenquen ya son más complicadas de tornar a, unirles señores se Senyors, s'ho perquè sí. a mi se m'ha passat volant avui. No. Avui ha sigut una cosa... Eh, venia una miqueta en el... En l'ai. En l'ai, perquè, clar, eh, veníem a parlar de futbol. Ximo estava encantat en que venia per fi a tota la tertúlia de nit a parlar de futbol i s'ha trobat en el pastís... <laughs> que gafarró, el Ximo. <laughs> Ximo, la pròxima volta que vingui serà per a parlar de futbol. Perquè si no te afecta a la venta Vosaltres... Si, si no està afecta a la venta vas jo la firme. S'acaba <laughs> la història. I en el redactor en cap King, King Cup. Cup. Super, super. Un detall molt ràpid. En les... Ràpid. No, ja ho conté un altre dia, no te preocupes. <laughs> vale. Recordeu, demà a les 12 i mitja, Ara Simón Rovira en València Abierta. Recordeu que la remissió d'este programa és a partir de les 5 i mitja que el podcast el teniu de seguida en el nostre, en el nostre canal. Que demà a les 2 i mitja, Super Murciélago, en Levanta Televisió i 97.7 i que demà també, a més, a les 11 i mitja, torna a este espai. Esports 97 nit. Simó, gràcies. Un plaer. David, gràcies. Bosch, Adeu. un plaer. Au. Colgado, fins demà. Senyores, senyors, acaba Esports 97 comença la nit. Va la Via Làctea a la seva